الحمد لله الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الغر المحجلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون كمسلمين رحمكم الله Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mewasiatkan kepada kita semuanya agar kita selalu beriman bertakwa dan banyak ibadah menjauh segala macam kemungkaran kedurjanaan kemaksiatan dan kita agar selalu banyak berfikir apa yang akan kita hadapi setelah kita meninggalkan alam yang fana ini sudah cukupkah persiapan kita untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala Allah mengetahui segala gerak-gerik kita sampai goresan-goresan hati kita Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Dan hendaklah masing-masing orang berfikir Apa yang dia sajikan Dia amalkan untuk esok hari setelah meninggalkan alam fana ini. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha waspada, maha tahu apa apa yang kalian lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sedang berada di dalam tahun baru Hijriah dan menjelang tahun baru Masehi. Pertambahan hari bukanlah makin baik justru makin memprihatinkan baginda nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min amin illa yang kusul khairu fi wa yazidush syarr tiada tahun melainkan kebaikan berkurang pada tahun itu dan kejahatan kemaksiatan bertambah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم tiada tahun melainkan tahun setelahnya lebih jelek daripadanya sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian fenomena bangsa kita dewasa ini benar-benar sangat memilukan dekadensi moral terus toprol drastis Arus globalisasi benar-benar melongsorkan seluruh norma-norma agama Bahkan norma-norma kemanusiaan Bangsa kita dilanda kritis Multikomplek Krisis ilmu Agama Akhlak Dan lain sebagainya Dan yang paling mengenaskan Adalah Dua krisis yaitu krisis kepemimpinan yang dapat dijadikan suri tauladan. Dan yang kedua, krisis generasi muda yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Barangkali sekarang inilah zaman yang disinyalir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam لا يأتين على الناس زمان يكذب فيه الصادق وصدق فيه الكاذب يخون فيه الأمين ويؤتمن الخؤون يشهد المرء ولم يستشهد ويحلف وإن لم يستحلف ويكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع لا يؤمن بالله واليوم الآخر sungguh akan datang pada umat manusia suatu masa di mana di masa itu dibohongkan orang yang jujur dan dianggap jujur pembohong dianggap khianat orang yang terpercaya dan dianggap terpercaya orang yang pengkhianat seseorang bersaksi sekalipun tidak diminta persaksiannya dan bersumpah sekalipun tidak diangkat sumpah padanya. Dan di masa itu paling bahagianya orang akan dunia ialah orang yang biadab bin biadab, tidak iman kepada Allah dan Rasulnya. Kau muslimin rahimakumullah. Berita media tiap hari penuh dengan berita-berita yang menyedihkan, memilukan. Mereka para penjahat beroperasi dengan leluasa. Orang-orang yang baik selalu ditimpa tidak menentu nasibnya. Benar apa yang dikatakan penyair Mesir. Namat nawatiru misrin an ma'an sa'alibihah. Wabat bashimna wa ma tafnal anakidu pada tidur penjaga-penjaga kebun Mesir melalaikan kancil-kancilnya hingga kancil itu pada kenyang dengan leluasa itu bila penjaga-penjaga itu tidur bagaimana kalau penjaga-penjaga itu ikut menjadi kancil na'udzubillah min dalik saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dengan demikian Marilah kita selamatkan diri kita Anak istri kita Masyarakat sekitar kita Dari gelombang tsunami fitnah Yang membawa kerisauan di dunia Dan siksaan di akhirat Mari kita hadiri Pertemuan syiar-syiar agama Islam Pengajian-pengajian Termasuk yang diadakan di masjid kita ini agar hidup sehat jiwa kita. Ingat, ikan yang hidup tidak menjadi asin walau bertahun-tahun di dalam laut garam. Akan tetapi ikan yang mati begitu mudahnya menjadi asin, masam. Karena pengaruh lingkungannya bahkan menjadi busuk. Marilah kita didik putra-putri kita sebelum terlambat masukkan ke pesantren-pesantren, lembaga-lembaga pendidikan Islam agar mereka menjadi orang yang akan mengirimkan kesejukan pada kita di alam kubur. Kalau tidak, maka sebaliknya justru akan mengirimkan kobaran-kobaran api jika kita telah meninggal dunia na'udzubillah min dalik. Mari kita banyak-banyak beristighfar memohon ampun kepada Allah agar manakala ajal kita menimpa kita bebas dari segala macam dosa aman dari siksa mendapat ridha Allah dan Rasulullah di dalam surga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katira untung orang yang mendapatkan di buku lembaran catatan amalnya istighfar yang banyak Mudah-mudahan kita diberi panjang umur, sehat wal afiat, taufik hidayah, tetap iman Islam. Bila sampai ajal, mudah-mudahan kita tetap iman Islam ala ahli sunnah wal jamaah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسأل المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامه ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك اليهود والناصر والكفرة الملحدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا وجل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وانهى الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم أشكروه على نعمه يزدكم أسأله من فضله يعطكم ولذكر الله عز وجل أكبر